أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في Studio Tauhid Islamska omladina Beč Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta فتبعت يا ربي هداك أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني Pobjeda u pravom smislu riječi jeste prisega Ridvan, Bej'atur Ridvan, ovaj događaj na Hudejbiji. يا من قلبي من دعا أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك الحمد لله kome svakako A ako nas opet napadnu, opet elhamdulillah, jer bivamo inša Allah jači i samo na dobitku, jer mu'min nikada ne.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 i salavat i selam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashave i sve njegove istinske sljedbenike do sudnjega dana. Sa Allahom tebareka wa ta'ala pomoći počet ćemo sa tumačenjem sure El Feth koja je objavljena Rasulu sallallahu alaihi sellem na njegovom putu sa Hudejbije i koja je nagovijestila veliku pobjedu koja se tom prilikom desila. Govorimo sada o ovoj suri da bismo dali nade svima onima koji nose brigu ove vjere i muslimana da se ne bi razočarali teškim situacijama i iskušenjima kroz koja ovaj naš umet prolazi u ovim danima i u ovom sadašnjem periodu. Da uporedimo tu situaciju sa ovom današnjom. I da vidimo šta je to u stvari fete. Šta je to pobjeda. Isto tako da se podsjetimo na ono na čemu treba da bude ovaj naš ummet Uvijek, a posebno u vremenima iskušenja. Jedan od poznatih mufesira, Ebu Saud, po kome je i dobio jedan tefsir naziv, je tumačio ovu suru u osmanskoj vojsci pod zidinama Beograda. Borcima na Allahovom putu koji su bili pod zidinama Beograda namjeravajući ga osvojiti ili recite osloboditi. Dakle, ovaj mufesir je podsticao borce na Allahovom putu, Allahovim govorom i njegovim tumačenjem kako bi uložili dodatni trud na uspostavljanju Allahovih zakona na zemlji i širenju ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Prenosi nam imami Ahmed svojim rivajetom od Abdullaha ibn Mughafela. Ashaba kako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u godini fetha, u godini kada je osvojena Mekka ili oslobođena Meka. Pri putovanju na svojoj devi učio je suru El Feteh. Allaho poslanik ali u godini pobjede pri svome putovanju na devi učio je ovu suru. Njeno učenje je mnogo puta ponovio. Ovo bilježi imam Buharija i muslim isto tako. Rekli smo da je Sura El-Feth objavljena nakon što je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem nakon što se vratio sa Hudejbije mjeseca Zulqadeta šeste godine po Hidžri. Nakon što su mu mušrici spriječili ulazak kod Kabe i obavljanje umre sa hiljadu i četiri stotine, po nekima hiljadu i pet stotina muslimana koji su bili sa njim. Koji su došli, ne želeći borbu, da umru obave, pa kada su bili spriječeni u ulasku u Meku, nakon svog povratka, nakon što su zaklali kurbane tu, koje su nanijetili zaklati nakon obavljanja umre i nakon što su obrijali glave, vratili su se u Medinu i ova sura je bila objavljena. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovoj suri Bismillahirrahmanirrahim Inna fetahna leke fetham mubina Mi smo ti dali i otvorili tebi, to jeste Allahov poslaniće, fetham mubina, veliku jasnu pobjedu smo ti dali. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj događaj koji se desio na Hudejbiji naziva pobjedom za islam i muslimane. Iako su neki među ashabima nadali se da će to biti osvajanje Mekke i da je to osvajanje Mekke u stvari velika pobjeda. Ali ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naziva pripremu za osvajanje Mekke. I prvi korak na tome putu velikom pobjedom. Među ashabima koji su bili na neki način razočarani samim tim događajem bio je i Omer radijallahu anhu. Resulullah salam, nakon što se približio Mekiju u mjestu El Hudejbije zastao je gdje mu je došao predstavnik plemena Kurejš, predstavnik mušrika koji je izdiktirao svoje uslove muslimanima. Od tih uslova je bilo to što su muslimani spriječeni da ove godine, dakle tim svojim putovanjem, obave umru. Već to mogu učiniti tek naredne godine i uslov je bio da uđu u Meku i ostanu u njoj samo tri dana nakon što stanovnici Mekke izađu iz nje. Ali tek sljedeće godine. Uslov Hudejbije i ugovora na njoj je bio isto tako da se prekine rat među zaračenim stranama u trajanju od deset godina. Prekida se borba između muslimana i mušrika u trajanju od deset godina. U tome ugovoru je stajalo isto tako da su muslimani dužni vratiti svaku osobu koja im dođe od Kurejšija kao musliman, a zato nije dobila dozvolu od Kurejšija. Dok Kurejšije nisu dužne da vrate od muslimana muslimanima onoga ko se njima priključi, a onaj bježeći od Resula a.s. iz Medine u Meku, a onaj ko od plemena želi da se priključi, Resulu može, kao što onaj ko hoće od plemena da se priključi mušricima Kurejša, može isto tako to učiniti. Ovi uslovi su bili na prvi pogled štetni po muslimane. Prvo, što se time obustavlja borba na Allahovom putu sa mušricima, što se ovim obustavlja borba muslimana protiv mušrika u trajanju od deset godina. Po shvaćanju muslimana, ko će to opet dočekati narednih deset godina da ovaj ugovor istekne. Zatim, Ko od muslimana njima priđe da ga nisu dužni vratiti, doći im ko muslimanima od njih priđe, dužni su ga muslimani vratiti. I to je nepovoljno na prvi pogled. Zatim, da muslimani tek naredne godine obave umru i da ove godine se moraju vratiti svojim kućama. Svi ovi uvjeti, rekli smo na prvi pogled, bili su, reklo bi se, nepovoljni za muslimane. Od prvog do posljednjega. Ali u stvari situacija je obrnuta. Svaki od ovih uvjeta koje su tražili mušrici u stvari bio je koristan za muslimane. O čemu se u stvari radi? što se tiče prekida borbi između muslimana i mušrika. To je na korist muslimanima. Zato što su se obezbijedili od napada mušričkih na sebe i mogli su se posvetiti drugima. Mogli su se posvetiti židovima. Koji su neprestano date ugovore iznevjeravali. Mogli su se posvetiti pozivanju u islam slobodno i bezbjedno. Kretanju slobodno i bezbjedno. Dakle, mogli su se više posvetiti pozivanju ljudi u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. A to što je ovaj ugovor određivao da se ne smije ratovati deset godina, to je opet u korist muslimana. Jer muslimani su ti koji se drže ugovora. Doći im drugi to ne mogu ispoštovati. I zato prvu priliku koja im se pružila, to jeste mušricima, oni su je iskoristili da pomognu jedno pleme protiv muslimana. I samim tim ugovor su prekršili. Jer mušrik, jer kafir je taj koji se ne drži ugovora. Musliman ga se drži. I zato, kada su bili mušrici u jednoj delegaciji kod jednog od vladara, on ih pita, a je li se on, to jeste Muhammed a.s. da li se drži on ugovora? Pa Ebu Sufjan koji je tada bio mušrik kaže ni u čemu nije mogao naći da kaže da sumnju ubaci osim ovdje. Kaže mi smo sad pod ugovorom. Pa vidjet ćemo da li će ga ispoštovati. Dakle nije htio reći do sada se držao ugovora. Nego sad smo pod ugovorom pa vidjet ćemo kako će biti. I zaista to je bilo svojstvo muslimana, a posebno Resula sallallahu sallam. Mušnici se toga ne drži. Dakle, ova prva tačka je u korist muslimana, što su se mogli posvetiti davi i mogli se posvetiti rješavanju drugih pitanja, obezbijedivši se sa strane mušnika da ih ovi neće napadati. Barem otvoreno, a kada se to desi pa ih napadnu, onda je ugovor nevažeći. I u to vrijeme je Resulullah s.a.v. u to vrijeme je slao poznata pisma vladarima. Posvetio se pozivanju ljudi u islam. I muslimani su slobodno i otvoreno krenuli u pozivanje ljudi u Allahovu vjeru. Druga tačka je bila da su muslimani dužni da vrati svakog muslimana koji im prebjegne iz Mekke. I to je na prvi pogled bilo nepovoljno za muslimane. Jer muslimani su već postali jedna zajednica. Međusobno se potpomažu. I kako sada kad im neko od muslimana prebjegne, kako da ga ne prihvate. A ugovor se mora ispoštovati. U ovome slučaju isto tako uzvišeni Allah je dao rješenje. Prvo, time što su muslimani koji ma je dat, dat priličan rok i prilično vremena da mogu već hijđru učiniti, već je i učinili. Dakle, ostao je jedan vrlo mali broj ljudi, pojedinci, koji još uvijek nisu hijđru učinili. I to ih je sada zadesilo kao posljedica njihovih griha. Što se odmah nisu odazvali pozivu da hijđru učini. I šteta pada na pojedince. Ali i takvima je uzvišeni Allah dao izlaz. Samim tim što su neki koji su novi primili islam bili su od mladića iz plemena Kureš, došli u Medinu, Resulullah ali i im nije dozvolio ostanak u njoj. Oni su izašli i nastanili se u oblasti Ajz. I napadali trgovački put između Mekke i Šada. Izašli iz Mekke kao muslimani, primili islam. Resulullah Ali ne smije ih, jer je pod ugovorom primiti u Medini. Oni odlaze u pustinju i presreću mušričke karavane koje idu iz Mekke prema Šamu. Zbog toga su Kurejšije lično zatražili od Resulullaha sallallahu alaihi sellem da im dozvoli boravak u Medini. Samim tim nisu svjesni da su ga priznali i njega i muslimane u Medini. Jer dolaze i traže, što bi se reklo jednom u modernom jeziku diplomatskom, jednom diplomatskom notom, tražili su od Resola, ali sad sam, da ih prihvati i da ih primi u Medinu, da žive tu. Dakle, oni su sami tražili da ta tačka ugovora bude poništena i da bude nevažeća. I onda ih je Resulullah ali sad prihvatio. Zatim, od tačaka ovoga ugovora je bilo isto tako da se ne vrati niko ko od muslimana prebjegne mušicima. Prvo, i ako se pretpostavi da će neko od muslimana otići mušicima, takav je izgubio svoju vjeru i takav ne ima vjere. I takav ne valja i nije u redu. I bolje je da se takvog muslimani riješe i oslobodi. I takav muslimanima i ne treba. Tako da je i to tačka koja je povoljna muslimanima i povoljna za muslimane. Što se tiče sljedeće tačke, a to je ko od plemena bude želio da se priključi muslimanima, ima pravo da se priključi. Što znači ovim mušici priznaju muslimane kao jednu zajednicu, kao jednu državu koja neovisno obstoji od drugih i oni su taj centar kome se drugi priključuju. Dakle, ne može niko bilo kojem plemenu zabraniti da se priključi Resulu sallallahu sallam. To je svakako korisno za, za muslimane. A onaj ko hoće mušicima da se priključi, on se može mušicima priključiti kao što su se i priključivali do tada. A nisu pitali Resula Ali Satesara. Ko je za hak nek se istini priključi, ko nije nek ide na drugu stranu, ali da se tačno odvoji istina od neistini. Pa je i to korisno za muslimane i vrsta priznavanja muslimana od strane mušvika A do tada nisu htjeli da znaju za ime musliman. A što se tiče isto posljednje tačke ovoga ugovora u kojoj se kaže da se muslimani ove godine vrate i da zbog umre dođu iduće godine i to je svakako velika korist za muslimane. Zašto? I u čemu je korist? Došli da obave ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala da obave umru, posjete zijare tučine Allahovu kuću, Bejtullah, u Mekke. I nisu se spremili za borbe. Dočim ovi ih u tome sprečavaju, ne dozvoljavaju im. Šta mislite kad vi pođete u jednu džamiju? Hoćete da uđete u nju. A stane vam neko na vrata te džamije ili napiše na vratima džamijskim ili na oglasnoj ploči da ti se ne dozvoljava pristup u džamiju. Jel zbog toga što ti kažeš amin ili zbog ovoga ili zbog nečega drugoga, ali ne dozvoljava ti se i bilo je i takvih slučajeva. Ne dozvoljava ti se u džamiju da uđeš. Jako rijetki. Ili nekome koji je već u džamiji da mu se ne da boravak u džamiji. Ko je tu našteti? Je li onaj kome se nije dalo da uđe u džamiju ili onaj koji je spriječio da se uđe u džamiju? Onaj koji je spriječio da se uđe u džamiju. On je našteti. Jer šta će ljudi za njega reći? Ne da da se Allahu i bade čini. Tu su mušnici dobili jedan veliki minus. Zašto? Jer će ljudi reći, ljudi su došli ne da se bore, nego da Ibade čine Allahu, a ovi im ne daju. Niko to neće odobriti. Bez obzira što se radi o mušicima. Zašto? Jer tu je veličanje Kabe, veličanje Allahovog imena i tako dalje. Tako da su tu veliki minus među ljudima dobili. A drugo, za muslimane je korisno bilo. U čemu? Kako će biti korisno? Zato što je to njima ispit. Resulullah a.s. prvo šalje Osmana radijallahu Šalje ga da pregovara sa mušecima. U tome času proširila se vijest među muslimanima da su mušrici ubili Osmana radijallahu anhu. I svakako u takvim časovima vrlo lahko se šire glasine i neistine i ljudi to vrlo lako prihvaćaju jer je sve prilagođeno tome i moguće je to da bude vrlo lako da se ostvari i da to bude istina. I zato su se ashabi okupili oko Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Šta da se čini? I tada su mu dali poznati zavjet, prisegu, riječ čvrstu, da će se boriti do smrti. Zavjet na smrt. Zavjet na žrtvovanje na Allahovom putu. Okupili su se oko Resula a.s. a bili su pod jednim drvetom. I svaki od njih pružao je ruku Resula a.s. i davao mu taj zavjet. Taj zavjet se zove Bej'atur Ridwan. Zavjet ili prisega zadovoljstva. Čijeg zadovoljstva? Allahovog subhanahu wa ta'ala. A samim tim i zadovoljstva Resula sallallahu alaihi wa Lekad radijallahu anil mu'minine. Allah je zadovoljan mu'minima. Iz uneke tahte šeđara. Kada su ti davali prisegu Allahu poslaniće pod drvetom. Kada su ti dali prisegu pod drvetom. To je bilo upravo ovdje na, na Hudejbije gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, opisuje taj događaj. Davali su prisegu Rasulu sallallahu alaihi ve sellem i zavjet da će se do smrti boriti. Fa'alime ma fi kulubihim. Pa je Allah znao šta je u njihovim srcima. Fa'enzele sakinata alaihim. Pa je spustio smiraj na njih. Wa esabahum fethan qariba i nagradio ih brzom i bliskom pobjedom. Dakle, to je ta bila Bejatur Ridwan, za koju isto tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Zaista oni koji su ti se zakleli na vjernost Zakleli su se na vjernost samom Allahu. Ili dali su svoj zavjet i prisegu Allahu. Jedu Allahi fauka ejdihim. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Dakle, Allah uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovim izražava zadovoljstvo tim mu'minima i njihovim postupkom koji su učinili u tome trenutku. Zadovoljan njima. I ljudi su se prema ovome cijenili. Pa u kritičnim situacijama ili kada je trebalo se posavjetovati sa mu'minima poznate halife Resulullah sallallahu alaihi bi sakupili i pitali prvo El ašara mu Prvo desetoricu ashaba kojima je obećan džennet. Pa kada bi njih saslušali, onda bi saslušali ashabi Bedr. Ljude koji su učestvovali u bitci na Bedru. Jer i njima je data garancija. U hadisu Rasula selam gdje kaže Allah je pogledao na učesnike bedra. Pa im rekao, činite šta hoćete. Vama je oprošten. Pa bi onda pitali učesnike Bejatur Ridwan. Ove prisege kojom je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ovdje se kaže Allah je zadovoljan mu'minima koji su ti dali prisegu. Bilo je nekoliko munafika tu prizutnih, koji su se sakrili da ne bi dali prisegu na vjernost Resulu sallallahu alaihi ve Pa je Allah svoju blagodat dao onima koji su dali prisegu. A ta blagodat munafike nije obuhvatila. I na kraju koje našteti? upravo oni koji su se bojali žrtvovati na Allahovom putu. Uskratili od Allaha i Allahu požrtvovanje, pa je Allah od njih uskratio svoj rahmet i svoje zadovoljstvo. Pa njih ovaj ajet ne obuhvata. Ne obuhvata ih ovaj ajet u kome se kaže Allah je zadovoljan tim mu'minima koji su dali prisegu Resulu sallallahu alaihi wasallam. Jer je znao šta je u njihovim srcima. spustio na njih smiraj, smirenje. Da ne učine nešto što ne bi odgovaralo. Nešto što bi pogoršalo situaciju. Što bi otežalo položaj muslimana. Nešto nekontrolisano i tako dalje. Tom prilikom Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kada se pokazalo da muslimani neće moći ući u Meku i obaviti umru te godine, naređuje ashabima da obriju svoje glave, što se čini nakon obavljanja umre, i da zakolju svoje kurbane na tome mjestu. Pa ashabi zastadoši. U hadisu se kaže fe ebta'u. Pa okasniši. Ustegoše se. Ne izvršiše odmah to što im je bilo naređeno od Resula sallallahu alaihi wasallam. Kad to vidi Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, uđe u šator u kome je bila njegova Mubarek žena Ummu Seleme. Pa reče tom prilikom poznate svoje riječi teško li se ljudima a ona ga pita, a zašto Allahov poslaniće? A on kaže, naredio sam im nešto, a oni to nisu izvršili. Jer je poznato od ashaba da su odmah izvršavali naredbe i da nije bilo oklijevanja u izvršenju toga. Mnogi su nam poznati slučajevi, od kojih je onaj kada je objavljen ajet o promjeni kible. Muslimani su nekih 16 ili 17 mjeseci dok su bili u Medini klanjali svoje namaze okrenuti prema Kudusu, prema Bejtul Makdisu, Palestini. A to je skroz u suprotnom pravcu Mekke. Jer je Kudus u pogledu Medine na sjeveru, a Mekka na jugu. Jer Kibla u pogledu Medine pada između istoka i zapada kada se čovjek okrene prema jugu. I kada im je stanovnicima Kubaa kada im je došao jedan od ashaba da im prenese tu vijest, bili su na ruku i odmah su se u namazu na ruku i odmah su se u namazu okrenuli. Nisu sačekali da završe taj namaz pa onda od sljedećeg namaza da se okrenu prema Mekki, prema Kjabi već su na istome tome namazu se okrenuli. Skroz u suprotnom pravcu. To je bilo u pokornosti, u izvršenju naredbe, a u klonjenju zabrana, kada je došao glasnik Resulov, ale i selam, govoreći da je vino zabranjeno, oni koji su ga držali u rukama svojim, prosuli su ga. Takvi su ashabi bili. Ali ovdje nije bio takav slučaj. I zašto? Habima je ovo bilo čudno. neuobičajno, Krenuli da obave ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala, a sada to ne mogu učiniti. I znaju propis kako će sada, a nisu obavili, nisu obavili umru i nisu ostvarili cilj zbog kojeg idu kako će obrijat svoje glave kad znamo da onaj koji je pod hramom ne može dlaku namjerno da otkine? Kako će cijelu glavu obrijat? Kako će zaklati kurbane kad nije došao s tim kurbanima na, na cilj? Nadali su se, čekali možda će vahaj objavljen biti. Možda će se neko čudo desiti. Čekali su šta će dalje biti. I to ih je zadržalo da ne izvrše odmah naredbu Resula sallallahu sallam. Zatim, ova Mubarek žena Resulullah alaihi sallam, ummu seleme, kaže mu izvrši ti to Allahov Resul. Budi im ti primjerom. I Resulullah sallam, pogledajmo šta znači žena koja je na mjestu. Žena koja je kako treba. On Allahov Resul ali selam, zar njega treba i zar se on može savjetovati u bilo čemu? Ali edinu nasiha, vjera je nasihat, je lijep savjet. Uradi ti Allahov poslaniće pa će oni odmah to izvršiti. Jer zna njihovu praksu da to nije njihov običaj da tako postupaju, da odbijaju poslušnost Allahovom Resulu sallallahu alaihi ve sellem. A kako bi odbili poslušnost? Kada su se umalo pobili za abdest Resula sallallahu alaihi ve sellem, kada u njega ne bi gledali direktno iz poštivanja prema njemu, kada bi kod njega i pred njim stišavali svoje glasove. Kako može to da se desi od njegovih ashaba, koje je uzvišeni Allah odabrao da budu njegovo društvo, koje je uzvišeni Allah spomenuo i u Tevratu i u Inđilu. Pa kaže na kraju ove sure Zalike meseluhum fit teura. To je primjer njihov. To jeste, tako ih je Allah opisao u Tevratu. Koga? Ashabe Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Wa meseluhum fil inđili, a njihov primjer dat ljudima u inđilu je takav i takav. Dakle, i u Tevratu, i u inđilu spomenuti, a i u Kur'anu. Pa kako se to od njih može desiti? I Resul Ali salatu wasalam je izašao među ashabe ništa ne govoreći. Pozvavši svog halaka ili berbera da mu obrije glavu. Ashabi kada su to vidjeli odmah su pohitali da i oni to isto izvrše. Pa se u ovome rivajetu kaže pa umalo nisu jedni druge poklali od žurbe izvršenja toga što je već činio Resulali Sadrasana. Dakle, svojim primjerom dao šta i oni trebaju da, šta i oni trebaju da učini. Ovim hoćemo da kažemo da je u ovom je velika korist bila i muslimanima. S jedne strane što su ljudi vidjeli ko je širk i šta je širk i ko su mušrici. Da ljudima ne dozvoljavaju doći do Bejtullaha. Da obave i ibadet, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Što nije nikada zapamćeno. To je mušicima bio minus, a prednost muslimanima. A druga prednost muslimanima što su i muslimani isprobani, iskušani, stavljeni na ispit. I ondje gdje ne možete shvatiti pojmit, na vama je da se pokoravate. Na vama je da se pokoravate. I vidjet ćete rezultat. I vidjet ćete korist od toga. Uzvišeni Allah kaže Inna fetahna leke fetham mubina. Mi smo ti Allahov poslaniće dali jasnu pobjedu. Prenosi se od Elbera radijallahu anhu da je rekao vi smatrate da je el feth pobjeda ovdje spomenuta u ovoj suri pobjedonosni ulazak u Meku. Oslobođenje Mekke jeste bila pobjeda, ali pobjeda u pravom smislu riječi jeste prisega Ridvan, Bej'atur Ridvan, ovaj događaj na Hudejbiji na dan Hudejbije. Kada nas je sa Allahovim poslanikom bilo četrnaest stotina. Tako su oni to računali. Po stotinama. Pa kad dođe do devet stotina, onda kažu deset stotina. Pa 11 stotina i tako da. 14 stotina znači 1000 i četiri stotine. Hudejbija to je izvor. I potom je i nazvano to mjesto Hudejbijom potom je izvoru. Iscrpili smo ga tako da u njemu nije ostalo nimalo vode, kaže ovaj ashab. To je čuo Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem te je prišao bunaru i sjeo na njegov kraj. Zatražio je jednu posudu vode kojom je uzeo abdest i isprao usta te proučio dovu. Zatim je vodu sasuo u bunar. Zakratko smo se odmaknuli od bunara da bi potom i mi i sve ostalo društvo pili koliko nam je volja. Dakle, to je jedna blagodat koju je Allah Đelešanu dao Resulu Salasalem i to je jedna od njegovih opipljivih materijalnih muđiza Mnoge su mu date, a ovo je jedna od ovih opipljivih muđiza koje su vidjeli i osjetili njegovi, njegovi ashabi. A danas muđiza Resula s.a.v. koja je među nama, to je šta? To je Kur'an i Kerim, u kome vidimo isto ono što su njegovi ashabi vidjeli od tih događaja u njegovo vrijeme, kao što je društvo Musa selam vidjelo da se štap pretvara u zmiju, a društvo Isa selam vidjeli da Allahovom voljom oživljava mrtve, tako mi vidimo u Kur'an i Kerimu te mođize i te nadnaravne pojave i ta čuda koje su nam jasnim, čvrstim i nepobitnim dokazom istinitosti i izvornosti ove vjere. Ovo ovaj rivajet, ovu predaju bilježi imam El Buhari svojim senzom od Azhava El Bara'a. Imam Ahmed prenosi od Enes ibn Malika, a isto tako ovo se spominje i kod Buharije i muslima, rivajetom od Katade gdje se kaže objavljen je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kuranski ajet li ma te kaddeme min zembike wa ma te ahar. Da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio. Ovaj ajet je objavljen na povratku sa Hudejbije. Tom prilikom Vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem je rekao Ove noći mi je objavljen ajet koji mi je draži od svega na svijetu. Kako ne bi bio. Ovim mu se garantuje Allahovo zadovoljstvo i stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu. Zatim je Resulullah sallallahu alaihi wasallam ovo proučio pred prisutnima, a oni mu rekoše, to jeste njegovi ashabi, rekoše mu, sretno ti i u zadovoljstvu ti to bilo. Dakle, što bismo mi rekli, šta? Čestitali mu, ili po starinskom, mubarek leisalim. Sretno ti to, i Mubarek bio nekad je to hajirli i sretno o Allahov Resule. Uzvišeni Allah pokaza šta će s tobom učiniti na ahiretu. Ali mi ne znamo šta će sa nama učiniti. Ovo je tebi radosna vijest i dobro. Pogledajte kako su znali iskoristiti priliku. Kada se Allahova milost pušta, kao što je isto i selam kada je ušao Merjemi. Vidjeli ste to? Ulazi Merjemi kad kod nje svakovrsne hrane i jela Allahove blagodati. Odakle je to Merjema? Kaže, to je od Allaha. On obskrbuje koga hoće bi je hisab. Bez bez mjere, koliko hoće. Hunalike kad to vidje Zekarija, Allahu odmah da ovo uputi. Koristi priliku, daje se imeni Allahu. Treba mi. Hunalike da'a Zekarija rabbahu. Tuze Zekarija moliti svoga gospodara govoreći Rabbi hebli min ladunke durrijetan tajibe. Bože ti mi podari od tebe lijep porod. Tako ovdje ashabi kada im je to rekao rezul alaihi salatu wasalam, da mu je to draže od svega na ovome svijetu, oni mu čestitaše, mu bare klisaše, a onda oni kažu, to je tebi Allahov poslaniće. Ali mi ne znamo šta će s nama biti. Dakle, koriste tu priliku spuštanja Allahovog rahmeta, malo iza toga Domalo iza toga objavljeno je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem li al mu'minina wal mu'minat. A da Allah uvede mu'mine i mu'minke. Džennatin tejri min tahti al anhar U džennete ispod kojih teku rijeke. Dakle, njima isto tako radosna vijest halidine fiha u kojima će vječno boraviti وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ i da im oprosti njihove grijehe. Kao što se gore spominje, da ti Allah oprosti šta je bilo i šta će biti. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ i da im njihova loša djela poništi وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا a to je kod Allaha veliki uspjeh. Dakle, to je Allahova Đelešanohu nagrada, nagrada mu'minima i mu'minkama. Dakle, ni oni nisu mahrum učinjeni, ni oni nisu uskraćeni za to veliko dobro, zato što su slijedili Rezula alaihi salatu wasalam i onome što im je lahko i onome što im je poteško i onome gdje nije trebalo puno, truda i onda gdje je puno trebalo zalaganja i žrtve i požrtvovanja na Allahovom putu. I zato što su ga slijedili u tome, zato ga slijede i u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala blagodati. I zato ko se odaziva Resulu alaihi salatu wasalam na Dunjaluku, odaziva će se isto tako i na Ahiretu. I bit će među onim njegovim sljedbenicima koji će ga slijediti na ulasku u džennet. Jer ovaj ummet, iako je posljednji ummet koji se pojavljuje među ljudima, on je prvi ummet koji ulazi u džennet. I to je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. I šta ti je mjerilo? Da ćeš Slijedeći Resula sallallahu alaihi sallam na Dunjaluku, slijediti ga i na Ahiretu u džennet ulazeći, delila je. Elhamdulillah. Ne kažemo puno jer ovoga nikad ne može biti puno, nego dovoljno. Kad hoćemo da znamo šta je bijelo, mi kažemo to je ono što je suprotno crnome. Kako bismo drugačije opisali ono što je bijelo? Nego da kažemo, to je ono što je skroz suprotno crnome. A ti znaš kako je crno. Tako i u ovom slučaju. Dokaz za ovo jesu kuranske riječi u pogledu koga? Firauna. Otkud sad on? Jeste. Jer je i šeitan pouka. Samo uzlu kaže za Firauna, Faraona. Jakdumu kavmehu jeumel kijameti, fe euredahumun nar. Predvodit će svoj narod na kijametskom danu pa će ih uvesti u džehennemsku vatru. Što znači, ko je koga slijedio na Dunjaluku, taj će toga slijediti i na Ahiretu, na kijametskom danu. Bilo u dobru, bilo u šerru. Pa ako je neko svoje protjeve, svoju pod navodnicima u zagradi, pamet slijedio ako je imao. Isto će tako na kijametskom danu biti prepušten svoju pamet da slijedi. Hajde, bujrun ti sam, mimo svog ostalog svijeta ispravnog, o ispravnome govorimo. Hajde ti sad na ahiretu sam, mimo Allahovih poslanika, ne slijedeći ih. Hajde sam po svojoj pameti nađi put do dženneta. Pa misli vamo je, pa misli tamo je i gdje će zaglaviti? Nigdje drugo nego u Šta si slijedio na dunjaluku, to ćeš slijediti na ahiretu. I ništa drugo. Tako će i ljudima biti. Tako su ashabi Resula sallallahu alaihi sallam bili u pokornosti Resulu i tako im Allah uzvišeni daje ovo blagodat. Li jagfira leke Allahu da Allah oprosti tebi. Ma te taqaddama min zembike wa ma te ehara ranije i kasnije grijehe. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ Da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا i da bi te pravim putem uputio. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا i da bi te Allah snažnom pomoći pomogao. Ovo treba objasniti. Ovdje se kaže da ti oprosti Allah ili da bi ti oprostio Allah ono što je prije od tvojih grijeha bilo i ono što će kasnije biti o kakvim se grijesima radi. Ima li Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, Jer kada se kaže opraštanje grijeha, šta to znači? Znači da nešto ima. A šta je to nešto? I o čemu se radi? Jer u osnovi da nečega ne ima, ne bi se to trebalo ni, ni opraštati. Jer uzvišeni Allah ne kaže nešto da će dati što već postoji ili da nešto neće dati čega već nema. U ovome slučaju kada oglaša i kada obećava oprost znači da je on potreban. A zašta? Kad se vratimo na kuranske ajete vidjet ćemo da oni spominju par situacija u kojima se našao Resul sallallahu alaihi sellem. I on je najodabraniji Allahov poslanik i najodabraniji Allahov rob. I nije slučajno ga uzvišeni subhanahu wa ta'ala učinio da bude hatemen nebijin, pečatom svim Allahovim poslanicima. A šta je pečat? Zaključak i završnica. A kakav je zaključak i završnica? Najbolji i najslađi i najdraži. Jer kod nas ljudi s Dunjaluka kažemo, e daj nam sad na kraju nešto da zahladim. Nešto lijepo, najslađe, najbolje. Ili se kaže ovo je začin, zadnje što gore dolazi. Dakle, to je nešto najbolje. I on je primjer kako Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, tako u cijelogubnom čovječanstvu. Primjer rada, primjer takvaluka, bogobojaznosti, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala Jednom prilikom trojica ljudi su došli da pitaju ženu Allahovog poslanika Resula sato selam. Da pitaju Aishu radijallahu anha o ibadetima Resulovim alaihissalatu wasalam. Pa kada su čuli, a nadali su se da je stalno na i iako je bio primjerom ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Nadali su se da se skroz posvetio ahiretu, ostavio dunjaluk. Rekoše, to je Allahu poslanik. To je onaj kome je sve oprošteno. Za koga nema brige. Pa jedan od njih reče, tako mi Allaha, ja ću neprestano noć provoditi u namazu. A drugi reče, ja ću stalno postiti. Svaki dan. A treći, da se neće ženiti. Da će na taj način iskazati svoju svoje odricanje od ovoga svijeta i svoju predanost ahiretu. Kad je to čuo Resul ali salatu wasalam, sakupio je ljude, sakupio narod. Pa im rekao, tako mi Allaha zakleo se. Iako vallahi da se nikada ne zakune. Pa on je taj koji je esadikul masduk. Onaj koji je uvijek istinu govorio i uvijek mu se vjerovalo. Vjerovali mu njegovi dušmani, njegovi neprijatelji, a da neće mu'mini jedan ashab sve bio zapisivao za Resulom, ali šta bi govorio? Pa mu rekoše, ljudi, ti sve zapisuješ od Allahovog poslanika što govori, a on je čovjek, govori kad je raspoložen i kad je ljudit. Pa on to prenese Resulu a.s. A on kaže, tako mi Allah, iz ovih usta ništa drugo ne izlazi do istina i zaista istina samo. Onoj starici koja je došla da ga upita o džennetu, on kaže starice ne ulaze u džennet. Pa se ona zabrinu za sebe, ali je vallahi istinu rekao. Kaže, ulaze mlade. Inna enša'na hunne inša'a. Feđa'alna hunne ebkara. عروبا اترابا لأصحاب اليمين džennet mu'minke, koje uzvišeni Allah iznova stvori i učini djevicama u najboljem dobu života. Za koga? Li ashabi li jemin. Džennetlijama. Uvijek istinu pa toj skupini i ders i nama i svima ostalima kaže tako mi Allah. Ja sam najbogobojazniji među vama. I najviše se Allaha subhanahu wa ta'ala bojim. Ko je to mogao reći? Samo Resul alaihi salatu Niko od nas. Ali ja i klanjam i odmaram. I postim i mrsim, nemojte kazati mrsim, rekli smo to. I ima vremena kad ne postim. Jer mrsiti to nije naš muslimanski izraz. To je kod drugi koji kad postoje ne jedu mrs. Pa kad se po njihovom iftare kažu omrsili se. Pojeli mrs pa prekinuli svoj post a drugo nek jede šta god hoće. Nije kod nas omrsio se, nego iftario se. Ili prekinuo post, ili iftario se, ili nije postio. Dakle, i postim i ima vremena kada ne postim. I ženim se, i ženim se, kaže. Jeste. I ko se odrekne moga sunneta, ja vidim da se i stariji posmijehuju, nije samo mlađi. Elhamdulillah, to je fitra. To je, to je u prirodi čovjekovoj. I kod koga nije tako, nije normalno, nije uobičajeno. Nije, nije onako kako bi trebalo. Pa ko se odrekne moga sunneta, an sunneti عَنْ Takav nije onda od mene. Dakle, najbogobojazniji naj, najviše se boji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. O kakvim grijesima se radi? O kakvom opraštanju grijeha? O čemu je govor? Ovo je specifičnost i karakteristika Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ovim mu se odaje počast i veličanje. Jer je on u svim prilikama bio u potpunoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i svako njegovo dijelo uvijek je bilo ispravno. Resulullah sallam je u stvari najpotpunija ličnost i prvak svih ljudi i prvih i posljednjih i na Dunjaluku i na Ahiretu. I niko nije bio dosljedan u sprovođenju Allahovih naredbi i klonjenju zabrana kao što je on, alaihi salatu wasalam. U slučaju sa munaficima, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, afa Allahu Allah ti oprostio. Lima zašto si im dao izum? Zašto si im dozvolio? Da ne idu u bitku. To je jedan slučaj koji ćemo inšala drugom prilikom podrobnije opisati. Drugi, abese wa volja. Namrštio se i okrenuo. U času kada je govorio sa predstavnicima Kureša, mušricima, čiji je islam priželjkivao da bi i njegov cjelokupni narod ga prihvatio. Pa u tome času dolazi i slijepac koji mu se obraća. A Resul alaihi salatu wasalam znajući stav prvaka Kureša, mušrika, u pogledu muslimana koji nisu imali položaja među narodom. Niti su bili nekog posebnog roda. Znao je da bi to moglo omesti prvake Kurejša da prihvate islam. Pa se namrštio i okrenuo. Iako taj slijepac nije vidio Resula sallallahu alaihi ve sellem da se namrštio i da se od njega okrenuo. Jer ne bi bio slijepac. Ali je vidio gospodar toga slijepca koji nam prenosi ove ajete i objavljuje do sudnjega dana. I zato ulema akide kaže da grijesi Allahovih poslanika su u stvari dobra dijela onih koji nisu na njihovom stepenu. Svatate sada o čemu se radi. Nuh selam, Allahov poslanik i vjerovjesnik. Na sudnjem danu dolazi mu narod i kažu traži šefaat čini kod Allaha da počne sud. Ne možemo više čekati. Oduljilo se svijetu. Fi jeumin kane miqdaruhu hamsine elfesene. A kako i ne bi. U danu koji traje 50.000 godina čekaju da počne sud a ne znaju da je on teži za njih od toga. A da ono što dolazi poslije suda je teže od njega za mnoge. Pa Nuh kaže danas se uzvišeni Allah rasrdio toliko da nikada prije se nije toliko rasrdio niti će ikada poslije. A ja se ustručavam uzvišenog Allaha. Zašto? Šta je to Nuh selam učinio? Dovu je činio. Šta je dova? Dova je srž badeta Dova je ibadet. Dova je ono zašto bivaš nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala činio Allah, Pa se zbog toga ustručava uzvišenog stvoritelja. Dovu činio protiv svog naroda. Za drugo to bi bilo dobro djelo. Za Allahove poslanike koji su primjerom ljudima u svakome dobru i dobročinstvu to se ne broji tako. Ovo inša Allah, nastavit ćemo drugom prilikom. A ovo su ajeti iz početka sure El Feteh. Za koje molimo uzvišenog Allaha te ve ta'ala da bude i nama početkom jedne velike nove pobjede Islama i muslimana u svijetu. Jer ovo što je krenulo i što se pokrenulo Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i odredbom. Da mnogi se odazivaju Allahovom pozivu. Ne gledajući na prijekore mnogih. I ne gledajući na to šta će sve žrtvovati i šta sve žrtvuju na tome putu. Da ovo ne mogu nikakve ni vojske, ni propaganda, ni spletke zaustaviti. Oni mogu samo pokušati. A ovim i svim drugim vlada samo i jedino Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova. A i mi da uzmemo pouku iz ovoga. Kako su mušrici htjeli jedno, a desilo se sasvim drugo. I ne samo drugo, već suprotno onome što su oni htjeli i željeli i priželjkivali. Htjeli su zaustaviti Allahovu vjeru širenje islama i povećanje broja muslimana, u stvari desilo se sasvim suprotno. I tako su nevjernici, kafiri recite slobodno, stalno u jednoj dilemi i nedoumici. Ne znaju šta da radi. Ako nas puste, elhamdulillah, po nas svakako. A ako nas opet napadnu, opet alhamdulillah, jer bivamo inša Allah jači i samo na dobitku, jer mu'min nikada ne gubi. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u našem vjerovanju i našem djelovanju i našem radu za ovu vjeru i u ovoj vjeri i po ovoj vjeri i da nas učvrsti na pravome putu sirati mustaqima da nas učini od svojih iskrenih i čvrstih robova sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلامة في رضاك كل السعادة في هداك وأرى السلامة في رضاك أغنيتني عمن سواك našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta.